Book 2 47 47 ექიმთან ექიმთან ექიმთან ვარ ჩაწერილი ექიმთან ვარ ჩაწერილი 10 საათზე ვარ ჩაწერილი 10 საათზე ვარ ჩაწერილი 10 რაკ ქვიათ? რაკ ქვიათ? თუ შეიძლება მოსაცდელ ოთახში დაბრძანდით. თუ შეიძლება მოსაცდელ ოთახში დაბრძანდით. ექიმი ახლავე მოვა. ექიმი ახლავე მოვა. სად ხართ დაზღვეული? სად ხართ დაზღვეული? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? რით შემიძლია დაგეხმაროთ? გტკივათ. გტკივათ. სად გტკივათ? სად გტკივათ? ზურგი მткиვა. ზურგი მткиვა. ხშირად თავი მткиვა. ხშირად თავი მткиვა. ზოგჯერ მუცელი მткиვა. ზოგჯერ მუცელი მткиვა. თუ შეიძლება ზემოდან გაიხადეთ თუ შეიძლება ზემოთ გაიხადეთ თუ შეიძლება საწოლზე დაწექით თუ შეიძლება საწოლზე დაწექით წნევა წესრიგშია წნევა წესრიგშია ნემს გაგიკეთებთ ნემს გაგიკეთებთ ტაბლეტებს მოგცემთ. ტაბლეტებს მოგცემთ. რეცეპტს გამოგიწერთ აფთიაქისთვის. რეცეპტს გამოგიწერთ აფთიაქისთვის.